tomo refugio y genero la bodichita para el beneficio de todos los seres. En un momento de perfecta evocación, de manera instantánea me la forma de Vaya se Yeshe Del corazón de energía del mantra se irradian rayos de luz y son absorbidos, cumpliendo los dos propósitos de ofrendar y purificar. Todas las apariencias, sonidos y pensamientos son Yeshe el mantra y el dharmakaya que se arremolinan en una gota de gran gozo. apariencias creadas, la actividad de la vacuidad surge como yeshe kandrona. Yo dedico el mérito de este esfuerzo a todos los seres que sin ningún esfuerzo logren los dos propósitos de ofrendar y purificar auspiciosamente. a Dolce Shirin, y sus 25 discípulos, al rey y sus seguidores, a So, Sur, Nu, y a los 100 reveladores de los tesoros del Dharma, y a todos los damas del linaje de las enseñanzas sagradas y los tesoros del Dharma. A ustedes rindo homenaje. mi lengua, que se transforma en un valle de tres puntas de luz roja, en cuyo centro se forman tres círculos de vocales ali, consonantes Kali y el mantra esencial de la interdependencia. Desde las letras esparce luz como un ala de perlas, complaciendo agudas y bodhisattvas con ofrendas, que regresan a mí purificando las obstrucciones de mi habla, obteniendo las realizaciones y la sabiduría profunda del habla supremo.

Sayo Niroda Ewan Bali Allow yourselves to relax your body, speech and mind. Now we're going to do the nine breathing exercise together. Oh. Te cuenta que estoy aquí. Lama, date cuenta que estoy aquí. Lama de las tres joyas no mi presencia. El nacimiento humano precioso con condiciones favorables y libertad es muy difícil de obtener y solo se logrará una vez. Es incierto el momento en que la muerte y la impermanencia llegarán. Cualquier nacimiento en el samsara causa sufrimiento. La felicidad y el sufrimiento son el resultado de las acciones virtuosas y no virtuosas, que por mi conexión con el alma pueda encontrar el camino de la liberación. de los canales, el viento y las gotas. En el mandala de la esencia, la naturaleza y la compasión, hasta que desarrolle el corazón iluminado. Mm, oh. en el samsara, para permitirles descansar en la autoconciencia luminosa, con la práctica de los cuatro inconmensurables yo desarrollo la gran compasión. engañados por miles de apariencias como el reflejo de la luna en el agua, los seres vagan en ciclos incesantes en el samsara, para permitirles descansar en la autoconciencia luminosa, con la práctica de los cuatro inconmensurables yo desarrollo la gran compasión. Mm, se encuentra en el corazón de Vajrasattva. A través de mi coronilla fluye néctar que purifica los oscurecimientos de mi ser y de todos los seres. कर्मा सुदाने श्रिता श्रियाम् cayó me va, supo yo. Krishna Sasa Gope Mandali Gosum Sintu Bulo Sesuso Shinan Sansung Gope Mandali Gosum Sintu externo, interno y secreto yo ofrendo a la tierra de los tres calles. Por favor, acepten esta ofrenda. El mandala externo, interno y secreto yo ofrendo a la tierra de los tres calles. Por favor, acepten esta ofrenda. El mandala externo, interno y secreto yo ofrendo a la tierra de los tres calles. Por favor, acepten esta ofrenda. en el espacio frente a mí está mi lama supremo y gentil, inseparable de la manifestación y manacaya de Padma la esencia de los tres calles y las tres raíces me postro ante ti haciendo ofrendas y aceptando mis errores. Me regocijo en la virtud de todos los seres. Por favor, gira la rueda de la Permanece por siempre. Dedico mi mérito para la iluminación. Sigo tu práctica con gran confianza. Purifica los obstáculos externos e internos. Muéstrame todas las realizaciones. todos mis oscurecimientos. Surgen los cuatro calles y la sabiduría primordial. Finalmente el alma se disuelve en mí y nuestras mentes se funden. Contemplo el rostro verdadero la alma. Cualquier objeto que aparezca ante nuestros ojos, todas las apariencias, el universo externo, los seres en él, el contenedor y el contenido, de cualquier manera que ellos surjan, permanece en el estado libre de deseo, la lucidez es estar libres de codicia y apego. Es la forma vacua del Buda. Yo invoco al gurú autoliberado del deseo. Yo invoco al gurú yodillana, nacido del loto. Cualquier cosa escuchada por los oídos, cada sonido considerado como interesante o no interesante, cualquier sonido que surja, permanece en el estado de la vacuidad del sonido. Libre de pensamiento, reconoce estos sonidos como el habla del Buda el sonido vacuo, sin principio y sin fin. Yo invoco el sonido vacuo del habla del Buda. Yo invoco al Gurú Parmasambhava. Cualquier cosa que surja como objeto de pensamiento, como emociones preocupantes, pensamientos de los cinco venenos. No alteres la mente anticipándote al futuro o volviendo al pasado. Si tú permaneces en la verdadera naturaleza, así como los pensamientos surgen, ellos pueden autoliberarse en el Dharmakaya. Yo invoco al gurú de autoliberación consciente. Yo invoco al gurú de Odillana, nacido del loto. Externamente purifica el deseo por los objetos. Internamente libera el apego de la mente. Entonces reconoce la naturaleza de la mente, la cual es luz clara. Esto es lo que invoco. Budas de los tres tiempos, a través de su compasión, muéstrenme su ejemplo para que pueda liberar mi flujo mental. Oh. estado del glorioso Lama, que todos los seres sin excepción alcancen el mismo estado. Sea auspicioso, el origen de todos los Budas de la diáfana familia del Loto, el gozoso Señor de los fenómenos ilimitados, inmaculados, radiantes amitaba, cuya manifestación es la inconcebible danza del cuerpo, palabra y mente de sabiduría. el nacido del Loto te inspire. Tu aspecto externo es la actividad disciplinada tu aspecto interno es el desarrollo de la bodichita hacia los seres, con esfuerzo para beneficiar siempre. Tu aspecto secreto son los budas de sabiduría y el precioso dharma. Yo vi que te mantienes en inseparable éxtasis y vacuidad. Tu vida siempre se mantiene firme y al enseñar el precioso Dharma a los seres, que pueda ser una guía para nosotros los estudiantes. permanezca en este mundo indefinidamente, y que aquellos de supremo renacimiento, quienes portan el precioso Dharma, tengan vidas largas y firmes como estandartes de victoria. Que la vida del ama, la joya que corona la doctrina, sea firme. Que los portadores de la doctrina cubran por completo la faz de la tierra. Que la abundancia e influencia de los líderes de la doctrina se incremente que por la presencia de la doctrina prevalezca la buena fortuna por siempre. La doctrina de la excepcional ornamento que embellece las enseñanzas del Buda. Limpa, soberano de las enseñanzas, portador de la tradición de meditación y aprendizaje. Líderes espirituales inigualables, que hasta el fin de la existencia puedan realizarse los logros de la meditación y el aprendizaje mismos que se basan en escuchar, contemplar y meditar, que se mantengan adecuadamente, iniciando con Kunsun Sampo y el gran Dorje Chan, hasta mi bondadoso Lama Raíz, que cualquier aspiración que ellos hayan hecho en beneficio de los seres, pueda yo realizarlas todas. Como el Bodhisattva Manjushri obtuvo su realización, así como Samantabhadra, con el fin de entrenarme para seguirlos, yo dedico los méritos obtenidos para la iluminación de todos los seres sintientes. Que por este mérito todos los seres sean omniscientes y obtengan la budeidad, venciendo todas las negatividades y enemigos que todos los seres atrapados por las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte sean liberados del océano de la existencia cíclica. Preciosa bolichita, la más alta actitud donde aún no ha nacido surja y crezca, que donde ha nacido nunca decaiga y que se incremente siempre más y más. Las apariencias, sonidos y pensamientos moran perfectamente en el estado de Budas, Madras y Dharmakaya. Por su surgimiento total con el despliegue de formas búdicas y sabiduría, y por permanecer inseparable de la práctica profunda y secreta del gran yoga, pueda yo obtener el esencia de la mente, el estado de un solo sabor. <clears throat>